อจากคนนั่งนี่เป็นคนโคราแล้วเราถึงมาภาวนาเลยชวนงูมานั่งลูกสาวนี่คนหน่อยก็เลยชวนว่าก็ไปยังพ่อล่องอยู่นับกัน ก็เลยล่องเบิงล่องเบิงหรบนอนอยู่ขึ้นหนึ่งภาวนาดีก็ไปเอิดเมย์มากค่ะเมย์ก็สนใจเมย์ก็เลยมานั่งนะเห็นไหมเยี่ยนนั่งสมาธิกับหลวงปู่นะเบื้องใดล่ะ เป็นกบน้อยๆยุ่นโอ้ยเดี๋ยวมันแขกต่ว่ามันแขกเมื่อยังก็ฮะมาริช t i มาลิชัน้อยหน่อยลุงพ่อกาะเขาจะให้เบิ้งยัวให้ใกล้จากที่นี่ไหม How far How far h f r from here? 12 hours 12 hours Driving? เอาเลยา plane ขอการพ่อแม่ครับผมบินมา 12 ชั่วโมงครับผมคโอ้ไปว่าเฮาอีก Like India. What what kind of uh, Huh. island? Uh, Uh, small island is, uh, has Chinese, Indian, Muslim, and Oh. Catalan. ไก่จร What what country? Mauritius. Mauritius. มารผมมาจากประเทศมาริเชียกับผมมีคนอินมีคนอินเดียมีคนจีนอยู่มานี่หรืมารู้จักกับใครล่ะโ Oh, m ม my, you need How how how how you know that we are here? Oh, we, we live in England. We live in Crawley. We moved um, from Mauritius uh, 2005. and my friend Bella, we met at work, and I dropped her here, and I, u they e r e w e the nuns welcomed me here, so I brought my mom. พ่อแม่กับผมเขาย้ายมาอยู่อังกฤษเมื่อปี2อ่อ2005ก็14ปีมาแล้วครับผมก็รู้จักกับโยมผู้หญิงครับผมก็ก็เลยมาครับผมที่นี่มาอยู่ที่นี่อยู่เมืองที่ไหน ลีใกล้ๆนี่ค่ะ So where where are you from? y h v i e a m UK. v e a m What what city you from? Crawley Crawley. c r a l y How far how far from here? ช n บุร s สไตร์การพ่อแม่ครับผมอยู่เมืองคอลี่กับผมขับรถ20นาทีจากนี่ใกล้กับคนนี้สิค่ะมู่กันนี่นั่งนี่เพื่อนนั่งนี่มาจากจากนาทีก่อนขับรถมาเลย10นาทีเจ้าค่ะโอ้ปกติก็ ไม่ค่อยได้ไปวัด So usually you go to temple ขอบการพระแม่ผมโคเป็นครั้งแรกที่เขามาวัดไทยกับผมไม่เคยไปวัดอื่นมาก่อนครับผมเป็นยังไงล่ะมาเราก็สบายไหม How you feel you feel comfortable here Yes ผมก็รู้สึกสบายดีครับผมพักเต้นหรือพักกุฏิ Do you stay at 10 or you stay in a, in, in, in, a room? Uh, I stayed the day before yesterday. I stayed, and then and I went back home. And today I brought my mother, and then we're gonna go back home. And tomorrow I'm bringing my other family. เมื่อคืนอยู่ที่ไหนนั่นเองเมื่อคืนอยู่ที่กุฏิก็แม่ครับผมเมื่อคืนอยู่กุฏิครับผม วันนี้ก็เลยพาแม่มาครับผม แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะพาครอบครัวที่เหลือมาด้วยครับผมอืม วันนี้แม่จะกลับไหมล่ะ So if uh, is your mom gonna go home or stay here? She's gonna go home. พ่อแม่จะกลับบ้านครับผมวันพรุ่งนี้มาใหม่หรือ So you coming tomorrow? Yeah, we're coming as well tomorrow. เวลา and my, What time? sister as well. Uh, we're gonna come before nine. พ่อแม่ครับผมพรุ่งนี้ก็จะกลับมาใหม่ตอนเก้าโมงเช้าครับ ใส่บาตรอืมก็นั่นแหละดีได้มาได้ทำทานด้วย so that's good you can come and do offer the food from the monk yeah, yeah. ถ้ามันขาดทำทานหรอกนั่งสมาธิมันก็ไม่ค่อยนิ่ง so มันขาดทานศีลภาวนา so the you have the sense of giving and generosity that help you with the meditation yeah. so he said the lay people should should do is three things is uh, generosity morality and uh, meditation mm. ให้มาทำเอาเรียกทำเอาทั้งมีชีวิตอยู่การภาวนาคือการทำบุญคือการรักษาใจ เข้าใจไหมในตัวของเรา มีกายกับมีใจ so he said uh, your your yourself have two parts one is body and one is mind ใจนี่มันตายไม่เป็นใจอยู่ที่นี่อยู่ที่ลมตายไม่เป็น So your, your mind never dies, continue. Yeah, your mind is, is in the, uh, your breathing, in and out. พ่อแม่ มีไหมอ๋อ this is อ่คนผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของครับผมป้าแม่ของคุณนี่เองอ๋อ are you, you have the grandmom and granddad n o t h e v e o t h passed away. อ๋คเสียชีวิตแล้วครับผมอ่นั่นแหละ เดี๋ยวเราก็จะเป็นเหมือนกันนั่นแหละ so he said everybody the same we gonna die as u h your grandma and granddad ร่างกายนี่ไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายแต่ใจตายไม่เป็น so your body is not is not permanent it's gonna have aging illness and die like like everybody else but your mind is never die ถ้าเห็นใจเราก็เห็นบุญ if you see your mind it mean you have a good you see y o u y o u gonna have merit merit is mean calming your mind you have y o u gonna find the true happiness from เนี่ยเราเราทำสมาธินี่คือทำบุญดูบุญ so meditation is mean the y are making good merit just continue with your your after your life ถ้าเห็นปัจจุบันเวลาเสียชีวิตแล้ว บุญพาไปสูงสูง so uh, you do more meditation when you die the the goodness and the merit good merit in continue and go with you to to do, go to the better place พระพุทธเจ้ารู้จักไหมประวัติของพระพุทธเจ้า So you know the history about uh, Lord Buddha, the biography of Lord Buddha? เขาก็ไม่มีครับผมไม่เคยรู้จักประวัติไม่รู้จักครับผมแต่ผมทธเจ้าออยู่ครับผมผมให้ไปได้พระพุทธเจ้าหาศีลธรรมมามาสอนให้คนปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทานศีลบุญตัวบุญเนี่ยคนไม่ค่อยทำกันบุญ so uh, Buddha uh, dedicate himself and finding the true happiness and then he he teaching everyone he's teaching everyone to do um, generosity morality and uh, meditation meditation is a good the best the best way to make a good merit อย่างเมืองนอกนี่ก็ยังทานก็ไม่รู้จักเสียด้วยมีนิดหน่อยส่วนมากก็มีแต่มาจากเมืองไทยแหละมาทาน usually the people in the UK not do uh, not do a lot of donation or generosity like uh, Thai people. Okay, yeah. เออเวลาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วให้ทำสามอย่างทานศีลภาวนา หรือทานศีลบุญตัวสุดท้ายนี่คือตัวบุญทำบุญ He said the Buddha tell the people to do three things like we said generosity which is donation uh, second one morality which is uh, uh, the way of life and uh, the third thing is um, meditation, uh, which is uh, the, the, the best way to make merit, good merit. What do you mean by merit? Merit is mean uh, uh, some kind of เขาการผมเขาพูดเขาถามว่าบุญนี่คืออะไรครับบุญคือความสุข Merit mean happiness รู้จักความสุขความทุกข์ไหม so you know the the, the happiness and sadness yeah. of suffering นี่ถ้าถ้าเราดูลมนี่ไม่มีรักไม่มีโลก ไม่มีอยากได้เห็นแต่ลมสบายไหมเห็นแต่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออก ต้องตัดร่ำรวยสวยงามออกดูลมเข้าลมออก so he said when you do meditation you you you, you clear your mind you calm your mind so you not think about anything else so that's the true happiness because you're not thinking about the the greedy or any any uh, lust any some kind of uh, beauty so that's the, the way your mind is calm that's the true happiness because your your mind is still พวกนั่นน่ะพวกนั่นล่ะอย่างนี้นนี่แถวออกแล้วก็มาทำบุญอย่างเดียว ไม่ทำอย่างอื่นดูดวงอย่างเดียวนี่ it's like uh, that, that all the nun here that they, they shave their head and they do meditation so they, they try to try the try to find the true happiness by meditation looking on their breathing in and breathing out so they try to find the true happiness อืมเพราะฉะนั้นถ้าหาก กลับไปแล้วก็อยู่บ้านก็ให้ทำบ้าน ให้ทำทุกวันทุกวันทุกวันทุกคืนทุกคืนน่ะ You say when you go home to do meditation uh, every day uh, what uh, day and night ไม่ได้ซื้อ อาหารใจไม่ได้ซื้อ so the the food for your mind you don't need to pay for so it's free so you you just spend your time and do it at home นั่นแหละเรื่องซักฟอกใจ one in the morning and one in the afternoon and at night before mm. bed ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนั่นเครื่องซักฟอกใจให้ใจนิ่งใจสงบใจสุขใจสะอาด mm. mm. doing by uh, meditation doing by the uh, watching your breathing in and breathing out knowing that you have you you're breathing in and knowing you're breathing out try to concentrate on your breathing not thinking anything else if you try to doing it and if you think at anything else and you recognize it and you just come back to the the breathing so that's the way to do mm-hmm. meditation so what are you for the living what do I do um so I work at duty free every Sunday and then I work in East Surrey Hospital as a photographer and I'm a uni student กับผมเขาเป็นนักเรียนแล้วก็มีถ่ายรูปรับจ้างถ่ายรูปแล้วก็ oh, ทำงานอยู่ดิวตี้ฟรีที่สนามบินวันอาทิตย์ครับผมนั่นแหละ ถ้าหากเราไม่ดูนี่มันไปเรื่องของทางโลกหาเพื่ออะไรฉันอยากร่ำรวยร่ำรวยมาแล้ว มาทำอะไรทำให้สวยงาม มีสองตัวใหญ่ๆนะนี่ร่ำรวยกับสวยงามใจของคนไปอยู่กับร่ำรวยกับสวยงาม ไม่ค่อยอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ดูที่นี่ ให้เห็นใจให้ดูใจอยู่ที่นี่ usually say usually you you have a busy life you spend uh, your time and your mind thinking about anything else about uh, try to, to, to, to make money try to make yourself beauty but if your, the buddha teach you to rest your mind to calm your mind and have food for your mind so by doing meditation that means to, to clear your mind that, like that uh, your mind will be peaceful not eh. thinking anything else เอ้ยมาทำทำวัดไหม่มีกิน eh, So have you done any chanting? เห็นพระกี่รูปพระพระที่นั่งอยู่ที่นี่องผมออกนี่มีแต่หาหาลมหาใจไม่ได้หาร่ำรวยสวยงาม so he said uh, did you see the monk here that, that came for the chanting yeah so he said uh, they they practice uh, monkhood they become monkhood because they don't want to to mm. clear their mind to calm their mind and try to happiness by doing meditation and study Buddhist teaching อย่างอื่นไม่มีพวกญาติโยมหาทางโลกเขาว่าหาเงิน พระก็ไม่ได้หา so the the the, the monk living by the generosity of the lay people we not finding any money yeah. so we, we we live by the generosity of the lay people they supporting us by giving any food so we don't need to ทำรวยก็ไม่หาสวยงามก็ไม่หาหาแต่ตัวนี่ตัวเป่าตัวว่างตัวเย็นตัวสบายหาดูลมนั่นแหละสุขคือความ บุญคือความสุขคือความสงบคือความนิ่งคือความสบายสบายไหมดูลมหนึ่งนาทีสองนาที He said um, make a merit is make your mind, your mind calm so that's it the true true happiness because you don't think anything else so how, how you feel about when you do meditation what what you feel um, when I was here and I meditated um, I felt light here very light and also like I wanted to open my eyes but I couldn't ครับผมเวลาเขานั่งสมาธิเขารู้สึกว่าตัวเขาเบาๆครับผมนั่นแหละถ้าไม่ยึดถืออะไรมันก็เบากายมันเป็นของหนัก so when you meditation if you not attach anything nothing anything so your your mind your your body get feel light ถ้าเข้ามาหาตัวนี้มันก็เบามันเบาไม่ไม่อยากได้ไม่อยากร่ำรวยไม่อยากสวยงามแล้วก็เบาที่มันดูลม ลมมันเบาเบากับภาพไปสวรรค์นิพพานได้ถ้าหนักนางกินจิมานเวกาพระเทวทัตตกนรกเพราะมันหนัก He said, when you meditation, you feel you feel light because your mind is not thinking about anything else, not thinking about making money or make yourself beauty. That's light that make yourself feel light. That that that, that the, the, the the the the good way, the, the the starting way to go to the heaven. But if you thinking too much and have your mm. your mind thinking too much, your your body is feel heavy, mm. so you may go to the evil or go to hell. ขอไปทำนะไปจะรู้เองแหละ ถ้าทำเราก็รู้เหมือนกับเรามามาทำถ้ามาทำเราก็เห็นอย่างนี้แหละ ถ้าเราไม่เคยทำก็มีแต่อยู่กับร่ำรวยสวยงามก็จะทุกข์อยากรวย อยากสวยงามก็ทุกข์ที่จะอยากดูลมมันก็สบาย So the more you do, you will feel any better, you feel more any more comfortable. So to urge you to do more at home or come here and do it here too if you want. แล้วนี่จะกลับทั้งสามอ๋อนกลับอยู่อยู่ค่ะกลับสองถ้าเมียเนี่ยจะยนจริงๆว่าไม่ค่ะอืมพรุ่งนี้ก็มาอีกก็ได้มาทานตอนเช้าได้ฟังเทศตอนเช้าอีกใส่ทำทานด้วย so tomorrow morning do the offering the food, we do chanting, a little bit of meditation, and he will do the Dhamma talk. So that we be teaching all the monk and the nun and the lay people. So you should listen to that tomorrow. Okay. อืมเวลาเพราะฉะนั้นไปทำดูที่บ้าน hmm. Try to do meditation at home. If you have any question, you can come and ask tomorrow. Hmm. You have to ah. do it. You're not doing it. You not have any question. ไม่มีอะไรไม่มีคำถาม You have any question now? เคยลองหลวงพ่อคุณลูกลไม่องมีลยคำถามแล้วครับตอนนี้ ถ้าไม่มีก็คุณลูกลองเห็นแล้วไหมคะเออเลิกกันไม่มีอะไรก็กลับไปเลิก ปฏิบัติอืมกราบขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงปู่มอ่าพรุ่งนี้หารถให้นะเจ้าคะมรถลุงจรได้พระหกรูปืซึ่งลุงจรขับรถคุณเสริมศักดิ์ คุณเสริมศักดิ์ขับ ได้พระสี่รูป แล้วก็รถของโจ้ได้พระอีกสี่รูป เป็นสิบสี่แล้วเจ้าค่ะ แต่ตอนนี้หลวงปู่สร้อยท่านมีรถมารับของท่านเองก็เลยก็เป็นสิบสามลูกที่อยู่ในรถที่จะหา ตอนนี้โยมก็อยากจะนิมนต์คุณแม่ชีไปด้วยรถพี่แดงก็จะมีพี่บี แล้วก็มีโยมแล้วก็คุณแม่ชีเตียง แล้วก็รถของน้องเก๋ก็จะมีพี่วัน แล้วก็มีคุณแม่ชีแอมแล้วก็รถของพี่ติ่งพี่สุริพรนะเจ้าค่ะ ก็จะมีน้องเอ็ม แล้วก็คุณแม่ชีบุญยังกับคุณแม่ชีน้อย แล้วก็รถของน้องต่าย จะมีคุณแม่ชีสุรีและคุณแม่ชีสมใจ ก็ได้ไปทุกคนเจ้าค่ะใช่ป่ะพบพอกันแล้ว พอหมดเลยเจ้าค่ะแล้วยังมีเหลือที่อีกสองสามที่เจ้าค่ะไม่เป็นไรหรอกที่เหลือไว้ ก็โยมก็นิมนต์คุณแม่ชีไปด้วยเลยเจ้าค่ะอ่าพร้อมกันเลยกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะ